Lelde atkal nava mājās, mājās, ko gan Lelde iedomājās. Vai tad Leldei, vai tad Leldei šitā klājas, neierasties naktī mājās? Mamai atkal jāvelk zābaks kājās, jāiet Lelde jādzen mājās. Lelde, Lelde, kur tu esi, kur tu esi? Mamma ļoti nogurusi. Signa melo,